María Teresa Carreño estis venezuela pianisto, soprano, componistino kaj dirigento. Xi en Caracaso, membro de grava kaj musicista familio. Ŝia avo estis la componisto José Cayetano Carreño. a patro, krom pianisto, estis ministro pri cae bo familiano de Simón Bolívar, unu el la fondo patroi de Sudamerico. De frua agio, la patro donis al Teresa la unuain music leccionoin, quiu in si sequis ce la germana musicisto Julio Jonne, sed baldau la patro et comprenis che ili ne pova sequi la rapidan progreson de sia filino qui el pianisto, char Teresa estis presentanta sien propra pian componajoin jan el la agio de ses jaroi. La changioi en la politica situazio de la lando cae la besono doni al Teresa taugan musican educadon quiu permessus al si concerti en famai concerteioi, decidigis la familion translocigi al Nov Iorco, quie si studis unue cum Regina Watson. Sed, en la sama iaro de Ilia alveno al Nov Yorko, Teresa iam debutis ce la Irving Hall. Tiu ci presentado estis rimarquita de la granda pianisto cae componisto Luis Moreau Gottschalk, quiu farigit sia profesoro. A li estas dedicita la unua publicigita componajo de Teresa, la valso de Gottschalk, el cerpita en tri sinsequai eldonoi en unu nura iaro. Al la successa New concert serio de Teresa, sequis dec du plen venditai presentadoi en Bostono la sequan iaron ravitai la criticistoi festis la naujarulinon, quiu havis problemo in grimpi sur la pianta bureton, sed brille presentis componajoin cae de scia instruisto cae de France Lis. Si ricevis la faman medalon de la Filharmonia Societo ocase de sia unua publica presento con orchestro. Abraham Lincoln ricevit sin en la Blanca Domo, cium si vive rememoris. La presidanto estis tiel affabla che mi prescau forgesis mia malfon humoron, char la pedaloi estis for de mia atingo. De cae en rapida sin sequo, Teresa Carreño conqueris plura en concerteio en de Americo cae Europo. Fin fine la familio translocigis al Pariso, qui sia vivo farigis riccia entrainado cae nova espertoi. Si rencontigis cae ludis antau eminentai musicistoi. Sia repertuario includis verco in D, B, Dofen ca Chopin, sed ce multai concertoi si ancau presentis sia in propra in componasioin ciui shainas tre raffinitai considerante sian iunan agion. Grava nombro da xiai vercoi originas en tiu chi necredeble productiva cae ocupata periodo de xia vivo cae esti secve publicigitai antau xia dudeca nascishtago. Sur base de la alta tecnica capablo de Teresa Carreño estas ne surprize che tiu i i fruai componajoi postulis tre spertam presentiston. Sed ies surprisas la emozia profundo de sia i componajoi quasau sia musico iam antau signus la tragican perdon de sia patro la antau tempain mortoin de sia infanoi cae sian mal succesa Teresa Carreño estis uno el la granda pianistoi pianisto de chiu tempoi, tempo aspecto quiu ombris sian si productadon graban quiel componisto. Dum sia vivo, si componis circa u seb de quin verco in por piano, vocho cae piano, coruso cae orquestro, cae instrumenta ensemblo. Si ancau verkis kelcain merenge, traditia latinamerica ritmo, quiuin si integris al kelcai petsoi kiel interludon. Plei multai al la componajo estis verkitai antau sia 22a jaradjo. Componado ocupis duan locon en sia plena jetso. Si devis alfronti essenza in besonoin, subteni sian familion el ses infanoi, cae pian ludado estis la plei secura cae daura economia agado. Columnisto el New York Times diris, ne multai homoi de la malfrua decnaua iarcento atingis tian successon cae contenton ciel Teresa Carreño en siei tri malsamai sed interrilatai profesioi. Sen dube la pianisto Carreño venas unue, sed siei instrumetodoi cae siei componajoi estas spegul bildoi de sia pianismo. Tial, Si ei contribuoi alla musica mondo meritas esti pliconatai.